Мината сабота да почнав да зборувам значи, за превенција и од сите библиски текстови што ги прочитавме едно резиме на сето тоа е прва, значи, и најосновна потреба за да спречиме да не стрефат еден куп разни болести е да бидеме послушни, како што му вели на Израел, на Господа, нашиот Бог. И ако во се му бидеме послушни, тој им ветел на израелците дека нито една од тие болести, лути, лоши болести, египетски, нема да ги снајде ниф. Е сега јас додадов една клаузула, нели на крајот, живееме во последно време, кога Господ и можно е на најверни своји слуги и деца да им дозволи и некоја болест, да дозволи смрт. Затоа што сака да ги поштеди од големите неволи кои што предстојат, кои што би биле преголеми, тешки за нив искушенија. Радостната вест пак е, ако е тоа така, и ако живееме во последното време, тогаш не треба да жалиме. И да умреме, господовото доагање е тука пред врата. Важно е да живееме и да умреме во вера. Или живееме ли, умираме ли, господови сме, како што вели апостол Павле. Кога сме господови, ништо не е битно. Ништо не е проблем. Значи, дури ни смртта не може да биде проблем. И затоа реков, ние не живееме во Стариот Завет, кога Господ ги дал овие ветувања на израелците, меѓутоа можеме да речеме дека над 90% од сите тие ветувања и денес се остварливи. И во наше време. Например, што би било, еве, кој е тука најстар верник во, како верник, во верата најстар? Кој би бил тука? Брат Зоран би бил? нај, најдолг вернички стаж кој има тук. Што би било сите овие години наназад, значи уште од деца до сега, да растевте и да живеевте, например, со свинско месо. Сите овие години без свинско, да беа со свинско, шо ке беше? И со пиво, и со вино, и со виски, и со и со разни други. Што, што ќе беше од вашиот живот? Може ли да, <laughs> може ли да барем близко да, да се замислиме што ќе беше? не ја прочитав една мисла од никој друг, туку Дезмон Форд. Денес има 86 години. Пријател ми е на Фейсбук, се бања, оди на летување по реки, езера, одржува кондиција. И вели, ако не ги следев советите на Елена Вајд за исхраната за здравиот живот, вика, јас одамна ќе бев мртв. Да, тоа за жал не ги следеше сите, <laughs> точно. Повели се нета? Да, има секакви. голема разлика. Да, интересно. А, значи, во твоето семејство гледаш има ваква интересна... А, да, добар пример. А замислите, тие се издвоиле за само 10 дена. Значи, не за цел живот, не за години. За само 10 дена огромна разлика. Верувате во тоа? Да, постои огромна разлика. Може да постои огромна разлика. Се уште секјам на мојот прв пациент, таму 2006 година во здравствениот центар во Харланд. Беше методист и после тие 18 дена рече, мојата кожа, вика, никош не била убава мојата кожа вака, било кога порано во мојот живот се радуваше како мало дете, значи не можеше да не можеше да поверува кол, кол, колкава разлика после само 18 дена. Постои разлика, точно. ве верувам дека сите забележавте, и токму тоа имав намера денес да го споменеме, да не одземеме ни премногу време, беше објавена една, јас би рекол неверојатна информација, во кој смисол? Верам дека сите ја слушнавте, ја прочитавте, некаде пред десетина дена наваму. Никој друг, току Светската здравствена организација, што кажа, што вознемери мнозина од местната индустрија. Да. Прво кажа дека сите видови преработ, местни преработки, значи и пилешки, и риби, <laughs> значи се што е преработено месо, го зголемува сериозно ризикот за канцерогени заболување, а црвеното месо, значи и да не е преработено, и да е е, нека кременадла или стек. Да, е, врат, да речеме. Црвеното место само по себе ја го, го зголемува тој ризик. За мене беше неверојатно токму оваа организација да се осмели да признае вакво нешто. Замислете, никој друг току Светската здравствена организација да кажува вакви адвентистички работи, <laughs> лекции. Значи, не зборуваме за некој нутрационист, било да е адвентист или не. Не зборуваме за некој источни религии, кои што во голема мера ги претрка адвентистите во здравствена реформа. Туку светската здравствена организација, она организација која што е која што е посочувано со прст како одговорна за сите овие планови за намалување на светската популација, за уништување на човештвото со вакцини, со вируси, свински пилешки, риби и секакви грипови. Светската здравствена организација која што е, е обвинувана за тргување со човечки органи, која што сите изгинати балисти и лјадници на број од 2001 година во Македонија се зборуваше дека беа користени нивните органи за трговија. Зошто нито еден медиум не зборуваше за нив? колку изгина припадници на терористите во Македонија. И токму таа организација, значи, доктор Менгеле може вода да и носи, една ваква фашистичка глобална организација признава и зборува вакви лекции за кои што некогаш некогаш зборувале само адвентистите. Тоа е за мене неверојатно, тоа е чудо. Што се носило црвеното месо, ме восхити податокот што беше кажан, зошто токму црвеното месо представува ризик за човечкиот организам. Имаше многу реакции. Се разбира, најпогодени беа представници на местната индустрија. Па тие како во реплика мора да кажат и други вистини. Познаете па што не се заболува само од месо. Значи, значи призна дека се заболува, меѓутоа не е само од месо. Па тука имате воздух, па тука имате <laughs> значи недостиг може би на физичка активност или чиста вода или чист воздух. И, и сето тоа е вистина, едните другите кажуваат вистина. Мегутоа, што беше конкретно во врска со црвеното месо? Се се секја ли некој? Ако, ако сте обрнале повеќе внимание, се разбира. Видете, еднаш, еднаш порано ја кажав, мегутоа не знаев зашто, а сега го прочитав. Деноју е, значи. Еднаш порано имав кажено од ова место, дека, што исто така го бев прочитал, не раз, се разбирам, Човечкиот организам го препознава црвеното месо како туѓо страно тело, бидејќи човечкото тело е црвено месо. Па се, ако ќе внесете црвено месо, тоа е како да... Значи, нешто слично, ама туѓо страно тело и, и организмот се обидува да го елиминира, да го исфрли. Е сега ова што деноиве го прочитав и што многу ме восхити, а ќе ви кажам зошто, е што наводно, значи, како што беше објаснето, од страна на Светската здравствена организација, односно тие научници кои што беа најмени од неа да ги вршат овие статистички испитувања, открија дека организмот на сите животни, копнени животни, значи црвено месо, и месојадни и тревопасни животи. Произведува некој карактеристичен животински шекер или јаглихидрат, кој што човечкото тело не го произведува. Значи, сите животни во месото, во нивниот организам, во нивните мускули, постои еден шекер кој што тие самите го произведуваат. Значи, нивниот црн дроб, да речеме а човечкото тело не го произведува тој шеќер. И кога внесуваме црвено месо, наш, нашиот организам препознава, го препознава како туѓо тело, затоа што во тоа тело постои тој шекер, кој што, кој што нашето месо, да речем, не го произведува. И настапува автоимуна реакција. И са во зависност од генетскиот склоп на поединецот и од другите околности во кои што се наоѓа неговиот живот, тоа може да предизвика заболување, како и секоја автоимуна реакција представува голема штета, помала или поголема. Знаете, например, дека а, диабетес број а, под тип 1, што се нарекува, од кој што заболуваат и мали деца, е автоимуна реакција настапува затоа што а, уште како мали деца, некои мали деца, значи, а, без да знаат ни тие се разбира, нито нивните родители, нито нивната околина, стануваат алергични одеднаш на млечниот протеин, казеинот, како се викаше. И што се случува? Овој млечен протеин е многу сличен со протеините на панкреасот во организмот. И кога нашите бели крвни зрнца сакаат да го елиминираат казеинот, ако, ако значи го препознаат како непријател или со други зборови ако сме алергични на него, тие ги уништуваат нашите клетки на панкреасот. Значи, Лицата што заболуваат од диабет тип 1 се лица кои што чии што панкреас, значи може да бидат и мали деца, чии што панкреас бил, така да речам, оштетен од, од самиот нивен организам, од е, нивниот имунитет. Интересно. Само заради млечниот протеин. Толку мала проста работа. Разбира, не е грев да се пие млеко, да се јаде месо и така натаму. Овие работи не ги кажуваме од некакви законски или верски причини. Мегуто, пред повеќе од 100 години, Елена Вајд пишувала за овие работи, кога никој друг немал врска за тоа. И, да речеме, првата книга во кај што биле собрани сите незини совети, цитати на оваа тема, носи наслов како? правила и закони за живот и исхрана. Така носи наслов. Не, насловот е Совети. <laughs> Совети. Значи, Господ не сака да ја обремени нашата совест, туку сака да ни даде совети и дали постои разлика ако ги слушаме тие совети во однос на тоа ако не ги слушаме. Се разбира постои. Нашето секојдневно искуство тоа го потврдува како искусата на многу луѓе што ги познаваме. Еве на друга информација. Дали забележавте дека беше објавено на интернет деноиве дека гјумбирот е 10.000 пати помокно средство за уништување на канцерогените клетки од било која хемотерапија. И со таа разлика што додека хемотерапијата може да уништи здрави ткива во вашето тело, гјумбирот ги уништува само канцерогените. Бидејќи не е штета да јадете гјумбер. Не може да ви настрада некој здраво ткиво од него. Интересно. Денес незнаборците зборуваат и ги знаат овие работи. Иеко се разбира живееме и во такво време кога има се помалку и помалку незнабожци, формално кажано, бидејќи мнозина сега исповедаат дека се верници. Мнозина зборуваат за Бог, цитираат Библија и така натаму, сосема поинакво време од она допред само 20 и неколку години, например. пример. Како започнало сето ова? Како започнало здравствената реформа во Адвентистичката црква? Ке се подсетиме. Значи, од времето на апостолите, сите христијани со се адвентисти на седмиот ден, јаделе и свинско, и свинска маст, и други масти, се разбира. Едноставно, све било чисто, како што пишува и апостол Павлен, нели, во Новиот Завет. Во тој поглед, значи, како, како што мислат и веруваат сите христијани, така верувале и мислеле и адвентистите на седмиот ден. Некои од пионерите на адвентистите на седмиот ден Заборев кој беше. Мислам дека беше Лавборов, ако сте чуле за него. Но нема држите за збор. Пишуваше дека вообичајно било за доруче, за, за појадок, секој, секој утро за појадок, значи, како адвентисти, како проповедници, како мисионери, да станат наутро и на кришка леп да си намачкаат свинска маст и да јадат. Е, за нихат толку гадно беше ова. да, да, да, да. Зошто Господ ја дал првата здравствена визија на Елена Вајд? Дури 1863 година. 15 години подоцна. Затоа што, почнувајќи од незиниот сопруг, еден куп адвентисти биле значи, решетани од болести. Од болести кај некој прерана смрт и така натаму. Значи, здравствената реформа настанала како потреба, потреба за спасување на Божиот народ од болестите, така наречените модерни болести, што почнале да го напаѓаат цивилизираниот свет. Значи, болести што нашите предци на село не ги познавале, значи, до дедоми, значи, знам, не, не, не, не познавале нашите предци вакви, вакви болести, ниту ги имале. Мегутоа, нашиот современ цивилизиран начин на живот ги познава сите овие болести. Не е тешко да погодиме зошто. Значи, пред се плакаме за еден куп преработени, мртви производи, тури и да не се местни. Знаете, множина вегетаријанци, адвентисти, фатиле рак и починале. Како, например, нашиот брат Дейвид Синклер, кој што беше два пати тука 98 година во придружба на Рейда Карло. ние не, не можеме да судиме зашто на некој му се случило ова или она, далеко од тоа. Мегутоа, живееме во време кога нашиот организам е се помалку и помалку отпорен кон разни опасности и болести кои што не снаоѓаат. Првата здравствена визија на 1863 година не била немојте да јадете свинско или немојте да јадете нечисти животни или вратете го назад Мојсеевиот закон за чисти и нечисти животни, или биете како муслиманите, или не знам што. Туку директно била вегетаријански стандард од старт. Ама не како закон, повторно. Како совет, како, како перспектива, што Божиот народ треба да ја прифати како еден дел од подготовката за, за Христовото доагање и за животот во Божето царство, каде што се разбира ке нема ке го нема тоа што Господ го дозволил од дедо Ное наваму. Значи, и јадење месо, и млечни животински производи воопшто. Оно што ме восхити во врска со студијата што беше кажана за црвеното месо е, значи, фактот што човечкиот организам во суштина се разликува од животните. Штом тој не го произведува тој карактеристичен шекер. Значи, човекот не настанал од мајмун. Веде како еден ваков податок, што го кажува Светската здравствена организација, ако луѓето вклучат мозок сега, малку подлабоко да извлечат заклучок, што тоа подразбира и што тоа значи, имплицира, ќе заклучат дека човекот не може да настана од мајмун. До неодамна, мнозина луѓе се убедени дека може да јадат се, затоа што човекот наводно по природа бил се што јадец. Може би сте го чуле тоа и од мнозина ваши познаници. Зошто? Затоа што мајмунот е се што јадец, Мајмунот има остри заби, странични заби, значи може да кине и да јаде месо, иако повеќето не, значи време не се храни со месо, тоа е како некој вид резерва повеќе. Јаде значи јаткасти плодови, овошје и така натаму. Но е се што јаде. И сега според теоријата на еволуцијата и човекот е се што јаде. како и свињата. Сега човекот можел да настани од свиња, не само од мајмун. Но сега, сега ни дојга податок од Светската здравствена организација дека човечкиот организам во суштина се разликува од организмот на било кој животни, на сите други животни. Значи, човекот не е настанал од нив. Да настанал, требаше и ние да го произведуваме тој шекер. Човечкото тело, човечкото организам е создаден и нема никаква роднинска врска со животниот свет. И како што е создаден, нему му одговара само карактеристична, специфична исхрана, совршена исхрана, како што Господ ја дефинирал, нели? Во Битие прва глава, 29 стих, така. Каква ќе биде исхраната на новата земја? Знаете, јеховите соци веруваат дека на новата земја ќе се колат прасиња, ќе се печат, скара и така натаму. <laughs> еден, еден од шутка тоа ми го образложуваше за зборовите, па зашто да не, па Господ нив ги создал за нас. Живота ги создал за да ние ги јадеме. Мегутоа, знаеме дека во Светото Писмо не постои потврда за такво нешто. Знаеме дека таму нема да има смрт, таму нема да има ништо, никакво крвопролевање, ништо што предизвикува жал, тага, ништо што се јавило како последица на гревот во нашиот паднат свет. Вреди ли денес да се живее според господовите совети? Верувам дека вреди. тоа. Колку веруваме, тоа ќе го покажеме со своите дела. Нека Господ ни даде желба, сила и храброст да ги послушаме тие совети, не само заради нас, нашето здравје, туку за да бидеме светлина, да бидеме од помош на мнозина околу нас, особено на мнозина болни околу нас, кој што на тој начин може би единствениот за нив ќе бидат привлечени кон Господовата вистина. Нека му е фала и слава. Амин.